Antroji kronikų knyga, penktas skyrius. Taip buvo baigti visi darbai, kuriuos Saliamonas padarė viešpaties namams. Ir Saliamonas atgabeno tai, ką jo tėvas Dovidas buvo pašventinęs – auksą, sidabrą bei indus ir sudėjo dievo namų sandėliuose. Saliamonas sušaukė Izraelio vyresniuosius, giminių vadus ir Izraelitų šeimų galvas į Jeruzalę, kad atgabentų viešpaties sandoros skrynę iš Dovido miesto Sijono. Todėl visi Izraelio vyrai susirinko pas karalių į šventę, kuri vyko septintąjį mėnesį. Atėjo visi Izraelio vyresnieji ir levitai paėmė skrynę. Jie nešė skrynę, susitikimo palapinę ir visus šventus indus, kurie buvo palapinėje. Kunigai ir levitai nešė juos. Karalius Saliamonas ir visas Izraelis, susirinkęs pas jį priešais sandoros skrynę, aukojo tiek avių ir galvijų, kad jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Kunigai įnešė viešpatė sandoros skrynę į šventų švenčiausiąją po cherubų sparnais. Cherubų sparnai buvo išskleisti virš skrynios ir dengė ją bei kartis. Kartis buvo tokios ilgos, kad jų galai buvo matomi priešais švenčiausiąją, tačiau iš lauko jų nesimatė. Taip ten yra iki šios dienos. Skrynioje buvo tik dvi plokštės, kurias Moze įdėjo Horebe. Kai viešpats sudarė sandorą su izraelitais, jiems išėjus iš Egipto. Kunigams išėjus iš šventyklos, nes visi ten buvę kunigai buvo pasišventinę, nepaisant jų tarnavimo eilės. Levitai giesmininkai, Asafas, Hemanas, Jedutūnas, Jų sūnus ir broliai, vilkėdami plonos drobės drabužius, su cimbolais, psalteriais ir arfomis, stovėjo į rytus nuo aukuro, o prie jų 120 kunigų su trimitais. Trimitininkai ir gėdotojai buvo kaip vienas, šlovino ir dėkojo viešpačiui vienu balsu kai jie pakėlė savo balsus su trimitais, cimbolais ir kitais muzikos instrumentais, šlovindami viešpatį ir sakydami, jis yra geras ir jo gailestingumas amžinas. Debesis pripildė viešpaties namus. Kunigai negalėjo tarnauti dėl debesies, nes viešpatė šlovė pripildė Dievo namus.